Zato mi trebamo zaista provjeravati rajete i nije džaba Allah Đelešanu jednog od ashaba nazvao da je griješni zato što je pogrešno zaključio. Ako nije je službe za neke upali auto pa dođi, možda ćeš biti u pravu, da se ubijediš da je neko zalutao, onda imaš obavez da ga pozivaš. أرسلها ربي بالهداية انشر الدين ويتمم الأديان اللي سابقينا أرسلها ربي بالهداية Živimo sa, slobodno da kažemo, dobrim dijelom hajvanskim narodom. Nagledao sam se razni vrsta čuka. Mislim da nema ni jedne sorte da nisam vidio na putu. Ne možeš sa insanom naći zajedničku, halo. Ne možeš naći sa svojim sinom zajedničku. Ne možeš sa svojom ženom, kako s čukom naći zajedničku. Ali to je, to je kultura. كامل كملها ربي بكل زين وعطاه من كل الصفات الحسينة هو كامل كملها ربي بكل زين وعطاه من كل الصفات الحسينة Moj hađija u Švicarskoj, vidim ja nešto se on otima s nekom babom, baba njega nije razumila. Hoće on da ponese babi teret. Pričao ja ono kako je Muhammed Ali Selam, sallallahu alaihi vseleme, u tijeku velike propagande ponio teret jednoj starici. I ona mi rekla, sine, ne znam ti ja plaho ništa kazat, ali ima jedan čovjek u nek se. Zove se Muhammed. Pa kaže, neve, ja sam Muhammed. Kaže, la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Pade sva propaganda. I sad ta, ta švicarka, ona je mislila da je hađija lopo, da očima od nje taj teret, jer on ne zna njoj objasniti. I sad on je njoj ponio, ide sa njom, Mera ima, koliko 90, 90 okrugli godina, ali ide ona kupuje sebi namjenski. Nikoga ona nema. I na kraju hoće ona da dadne hađi na račun. Ona se je izgubila živa, jadna. Ko je taj čovjek došao, ne zna li priča taj jezik, hoće da joj pomogne. Možeš mi šta je joj sve kroz dom prometlu. Čuko je ne mere znači naučila pači jezik, opet on ne noske, nema čime. njena djeca pa ona i nema djece, ona ne zna, či, ona ne zna čija je ona.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 Zaista, draga moje braćo, poseban je osjećaj tim što sam počešćen da večeras sjedim sa svojom braćom. Poznat je meni ovaj mimber i ovo ovde, ovaj mesđi. I poznata su mi mnoga braća. i to je posebna čast od Allaha subhanahu wa ta'ala. Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu i sve one koji slijede ovaj put Islama do sudnjega dana. Ja sam mislio da sam došao na vrijeme da govorim o jednoj temi, ali nije ona večeras predmet naših druženja. Mislio sam da govorim o smrti, ali pošto sam zakasnio, a i vi ste da vas na nagradi puno čekali, saburali, nego ću, eto, nekakvim kratkim crtama da vam prenesem neka svoja zapažanja i utiske prilikom, da kažem, ovoga davetskog pogoda koga smo, eto, Allahom dozvolom, ovaj, evo nas i ovdje sama u Beču, ove lijepe noć. Zaista, draga moja braća čovjek u putu, kao kaže Steles, el bereke fi harake, je u pokretanju, u pokretima i zato čovjek koji god se kriječi, on vidi razne veričete. Ono što zaključujemo na ovoj turneji i na ovome zijaretu naše braći, jeste zaista da inša Allah uz Allahu te ta'ala pomoć možda nećemo dugo živjeti, a gledat ćemo svojim očima kako skupine iz ovih naroda s kojima danas živimo ovdje u zapadnoj Europi jedhulune fi afuađa. Kako ulaze u Allahu vjeru u skupinu. Evo vam jedan primjer. Znači u Italiji smo provjerili i sami se uvjerili da nema ni jednog sela, a da da nema. Tako mi Allah. Dokaz tome, eto, možete da naći, neka su braća stavila na internet. Bili smo sa našom braćom Romima u jednom selu ovamo prema, znači, ovaj, Milanu. Baš pravo selo. Štala zadnja, hangar nekakav i tu je mesčid. I to nam je došlo na predavanju 100 do 150 naših braći Roma koji su nas zaista ostavili bez teksta. I oni kažu u toj sjevernoj Italiji da su oni nabrojali 600 meseđina. Ali zna da je Italija kućizma. Jel tako? Gdje je stopalo dole prema Siciliji i tako dalje. Znači, ovo je dokaz, a mi znamo riječi poslanika, ali salatu wasalam, da će Rim, znači, pasti tekbirima. I u drugim mjestima ima puno hajra. Neku noć sjedimo u Malmeu sa koji se zove Ibrahim. Ima 23 godine. Priča jednu sto puta bolje arapski jezik od mene. Znači čovjek koji je sada na magistratu na jednom univerzitetu u Londonu, jedan mali gradić pored Malmea, <coughs> čovjek koji ima 23 godine, koji, za koga braća kažu, koja se dobro znaju sa njim, da mu je nepoznato da je divno ikad žensko, da se žensko približio. Znači iz ove europske nacije, Čovjek koji je, i tu da smo stijeli, popao jedna naravna knjiga na bosanskom, pa hoće da čita ovjeri i na, i na bosanskom. Da ne govorimo skroz gor Sohana do djeda mraza stigli. Onoga djeda mraza što kaže živi na sjevernom polu i da mu se ne i njegovi paketići svetog Nikole. U pol osla tri džamije sa munarecima u nekakvim da kažemo, dva, tri kilometra. U Malmeu imaš jedan, dio grada, znači gdje živi oko 40.000 muslimana. Znači, radnje drže muslimani, žene pokrivene. Čak smo ušli u su Arapi drže. Ovaj moj kamerman, jadnik, od te drago se snimi kako pokrivena žena radi za kasvom, on se prepali od nisu. A i mi nismo bili svjesni da to ne ide tako. Zaista se, znači, polako slažemo zaik. Kako je rekao poslanik, ali salatu wassalam, ovo poslanstvo će biti koliko Allah hoće i nestaće. A zatim će doći period Kulefaj Rašidina i bit će koliko Allah hoće i nestaće. A zatim će doći dinastije i bit će koliko Allah hoće i nestaće. A zatim će doći silnici, tiranini, eno vidimo sav Misr, nećemo kazati Egipat, jer oni su tamo manjina, <clears throat> nego sav Misr je u doba na nogama. Znači, ljulja se stolica onoga Gajre bareka. I oni kad mu pjevaju, ona braća naša tamo kažu Ja barek ja Bekara, tako nešto spominju. Sa Šarenkom ga spajaju nešto. Znači, dolazi vrijeme tih silnika i tiranina i bit će koliko Allah hoće i nestaće. I mi vidimo da polako i oni moraju dva metra ispod bez geometra. Ili moraju te obe dolaziti. A nakon toga dolazi ponovo, dolazi znači hilafet ala nehđin nubuva, na principima poslanstva. I vidimo gdje god hodamo da ljudi, normalno još uvijek pojedinci, vraćaju se tom izvornom islamu. I tačno vidiš, evo usput odavde od, od, od Salzburga, pita mene brat moj, mehaga vozač, ova braća u Salzburgu, na šta liči? Allahan ko mehlevi ljudi. Došli smo u jedan džema da klanjamo akšam i vidimo neka upala. Imam, ovo mu se sve ovdje zapalo od neke muke. Hoće brat da ga zagrli i kaže, ne grlimo se. Kaže brat, imao sam sabura, to je ovaj naš hađija, imao sam sabura usput i nama, ga je davalo da ga nagradi, ali kaj već je po torbe hod ostalo. Znači, imaju ljudi koji još imaju određene upale i ne mogu da, ih prikriju. A imaju ljudi koji vidiš baš prirodni, možda je samo ostalo još ne znaš, se sporazum sa Drugim jezikom priča, ovo su, braćo, da kažemo, radosne vijesti. Ali, mi moramo sve postaviti jedno pitanje. Jer, je li ovo meblagu na Je li ovo naš, da kažemo, vrhunac? Šta mi radimo? Ovo sve što smo mi obavili, Znači, kada pogledamo samo jedno u Ajde Buharije, ne smijemo nigdje pričati da piju, negdje da smo negdje hodali i nešto se kobajagi vozali. Ako je Imam il Buhari išao da provjeri samo neki rivaje tamo, nekog raviju koji je, znači, u to doba stotinama kilometara ili u hiljadama, samo da provjeri njegovo stanje. Šta onda trebaju danas kazati muslimani koje mora i onaj navigator da im kaže smanj tu brzinu radare pred sebe. Pa onda se ne ubjeđivamo jel nije, jel nije i vidimo neka nas uspika, <laughs> neka ne uspika. Znači šta bi trebali onda muslimani danas koji imaju ove ovakve mogućnosti? Šta bi oni trebali da urade za Allahu bareke ta'ala pa zbog toga, draga moja braćo, nemoj da budemo obmanjeni. Ovaj din, ova vjera traži džuhd i traži žrtvu. Prije svega traži iskrenost i spravnost, a onda traži zalaganje. I zbog toga, iako se još radi o malim skupinama i o malim, znači, džematima, ako budu iskreni i ispravni, pomoći je Allah subhanahu wa ta'ala. Pa zbog toga, draga moja braćo, budimo pravedni prema našem gospodaru. Budimo pravedni prema poslaniku, ali salatu wassalam. Budimo pravedni prema prioritetima koje je postavio Allah i njegov poslanik. I u tom pravcu se moramo, znači, usmjeriti. Gdje god dođemo, hvala Allahu, nismo bili gladni i žedni. Ali, uglavnom, čujemo iste probleme. Reci kaže, braći, neka češće dođu u mešći. A onda kad čitaš u pismenoj formi, uglavnom je problematika u porodci, žena hoće neka svoja prava zato što je znači medijski izmanipulisana. Čovjek hoće nekako da nađi opravdanje za svoje stanje. Djeca koja se ovdje rađaju i <clears throat> u ovom okruženju žive sve više ovaj postaju zaista problem broj jedan i problema ili problemi za problemima. Pa zbog toga, draga moja braćo, kada bi kazali da imamo pravo ostaviti ove narode koji su oko nas po strani. Znači, samo da kažemo da sačuvamo sebe, svoje porodce, svoju djecu, svoje familije, da ne zapadnemo ne do Allah ove epidemije grija u kojima se nalazimo, valja nam danonoćno ištihaditi šta i koji potez u datom momentu potegnuti. Pa zbog toga, draga moje braćo, nema nam drugi nego se ozbiljnije probuditi. Ne dozvoliti, vidjeli ste u pogled Donjaluka, rijetko se da dešava da prespaš na Tu može kad prepraviš u godini jednom, ja ni jednom. Jel tako? Kaže, navikao sam ustaje bez sahata. I znaš šta te tamo čeka. I nije lako, što kaže jedan brat, ja kad dođem kus posla, imam problem. Umjesto da ženi kažem lijepo riječ, kada ne kažem, kako si brate? terminologiju jadnika, ja hoću da se nasmijem, da budem ono vedra lica, ali ne mogu. Jer ja kažem, 14 sahata moram raditi, da bi moja žena mogla biti gospođa u kući. I onda ona uvijek nešto zrca ima neka nova veš mašina sa 12 kila. Ej, i ima, samo još ona nema. Svi imaju plazmu, šta se sad čeka? I jesam se da kažem, braće, nagledao ti plazmi sad u ovome putovanju. Od zida do I kažu, nije ovo mebnogul ima sad nešto kao još nekakve, vidiš, misliš, kad čovjek krene prema tebe da će te ujeti, da će te zagrabi, da će te ubiti. Upred u tebe, ti već vidiš na krv. E, gotav. I to se debelo plati. Ovaj. Zato kažem, <coughs> draga moja braću, mi moramo, znači, dati li kulli haqqin haqqa, svakom njegovo pravo. A na ovome zapadu mi moramo ići definitivno <coughs> u dva pravca. Živimo sa, slobodno da kažemo, dobrim dijelom hajvanskim narodom. Nagledao sam se razni vrsta čuka. Mislim da nema ni jedne sorte da nisam vidio na putu. Ne možeš sa insanom naći zajedničku, Ne možeš naći sa svojim sinom zajedničku. Ne možeš sa svojom ženom, kako s čukom naći zajedničku. Ali to je to je kultura. Zbog toga mi moramo shvatiti, a to će ići teško, da u ovakvom nemoralnom društvu odgojiti tog ne šveda, nego Balkanca, Sanđakliju, Krajišnika, Zoranca, odgojiti ga da on ne dirne ono što je Allah zabranio dok mu ne bude to dozvoljeno, neće biti lako. Neće biti lako. Jer ovdje posljedica tog nemoralnog stanja se odražava. <clears throat> Neki dan je u Švicarskoj krv udrla od muke na, na nos. Prilazi mi brat i kaže imam ti nešto ispričati, teslo se tako i tako. Čovjek otišao nahađ, a žena ostala pored interneta. I udaje se gospođa sa troje djeci. Pokrivena. Još mu nabila računa 500 eura. A kontaktira s jednom sestrom i kaže, znaš seko da nam je bila u tekmi osu. Čafir je bila sve odreda. Ona se brine za brata Bilala i krokodilske suze A to je posljedica i odraz grijeha u kojima živimo, drago moje Pa zbog toga mi se moramo ovdje, ono isto ko kad, znači, ako je neko bio u nekakvim onim prije vojskama, pa kada su velike pomrčine, vojnik se za vojnika. I ako jedan padne, ostalima je svi, najteže onom je prvo. Ali moraju se držati jedni za druge da se ne pogubi. E tako i mi u ovim sredinama, zato što mi hoćemo da budemo moralni i normalni, moramo zaista poseban akcenat obratiti kako se odgojiti u ovakvom nenormalnom društvu i biti normalan, biti stidan, da imam taj konstantno raste, da ne opada, da imamo znači velike ambicije, da smo mutefa ili optimisti veliki, da nisu ono pokisli i samo kontamo da je kraj svijeta i da je pat mat pozicija, to će jedino ići ako se ozbiljno pozabavimo. Znači sa samo odgojem, tom vertikalom, da svaki vakat koga imamo u svom životu posvetimo znači generalnoj analizi svog duhovnog stanja, da analiziramo svaki segment i da zatežemo karike kako kaže Allah tabaraka wa ta'ala kad aflaha men zakaha wa kad khaba men desaha jer će uspjeti onaj koji je konstantno čisti. Ja imam kaput i već sam primijetio na njemu 5-6 fleka. Pa rekao dok dođem kući. Jer nisi u prilici da ga sada održavaš. Ako ga čovjek ne bude održavao, tako ima. Ne možeš ga ogađati. Kaže, jedan talijan je primio islam, vidio jedan ambijent ili prizor, kiša pada, svi ljudi bježe u od strehu bježe na, na, na, na benzinskoj pumpi, a jedan čovjek stoji i kisne. Pa sam, kaže, rekao u sebi, onaj čovjek ili je ekstra budala pa ne razumije šta treba uraditi, ili je ekstra pametan. Nešto sa njim, nešto sa njim nije u redu, pa da ga pričekam da vidim šta je sa njim. Pa kad je ovaj predao selam, prišao mu, kaže, šta si ti sad radio? Kaže, ja sam pričao sa Bogom. Pa dobro kaže, je bio i s tim Bogom pričati kad dođeš kući. Kiša pada. Kaže, a šta da ja umrem na tom putu? Šta da ja dokuće predstavim i ne obavim razgovor sa svojim gospodarem? Pa je ova rečenica, šta da ja zakasnim jer da ne stignem do kuće, da mi se nešto desi, je bila dovoljna što je primisla. A drugi je čitao knjigu i našao kako muslimanka ne vara svoga muža naživio se jadnih svega i svačega u životu i odmah primio islam. Odmah primio islam. I zbog toga, draga moja braću, <clears throat> ako može taj naš brat Ibrahim, koji kažu živi u jednom podrumu, u jako, znači, nezavidnim uslovima, i zadnje pare daje za knjigu, i e, vidi ja ona dželabije na njemu, volila bi se ona promijeniti ali on je magistar budući, ali on ne gleda plaho. Kao što je bio adet Jarapa, kažu govorili Sarapi, mi smo narod koji ne gleda šta će pojesti i obući. Nego vi gledamo, znači, kakvu viziju nosimo. I zato, draga moja braću, ja vama ovo govorim, a među vama sjede ljudi koji to bolje znaju i kazati, i dijelom pokazati, ali mi bab skir da se posjetimo nema nam druge nego se odgajati. Kada kažemo odgoj, onda moramo, kao što danas kazao na hudbi, namaz uspostaviti. Ne obaviti namaz, nego uspostaviti. Zato mi čujemo kad u jezdi učimo kada kad kameti sala, kad kameti uspostavlja se namaz. U namaz u kome će biti svi ruknovi, svi vađibi, svi suneni, u kojima će biti hušu, krušenost, namaz, u kome će se uživati, plakat. I taj će onda namaz biti produkt. Kao kaže Kur'an inna salata tenha an fahšaju on munka Jer namaz odraća od griješenja i od razvrata. Taj će namaz biti pomagač i sta'inu bi sabri salat. On će biti pomagač čovjeku da ustraje na ome putu. Pa zbog toga moramo, znači, shvatiti, ako su selepi putovali hiljade kilometara pješice i ashabi došli iz Medine da obave umru, pijehe i opet hervala, opet trčanje prva tri kruga. Mi bi danas rekli, pa daj, osam dana trebamo u hotele i niko nikuda. Samo spavat, jesti, masaže nekakve i onda da vidimo možemo sve tavafe spojiti da to nekako napravimo digitalnu umru kao što danas rade i hađeve na brzinu i puno turista, a malo, a malo hađija zaista u pravom smislu riječi. Pa zbog toga ne smijemo se igrati sa namazom i namazom u džematu. Što bi poslanik kada sam išao pa kuće ljudima koji nisu došli na saba a on poslan kao milost i svjetovima. Pa zbog toga, znači, povesti svoju čelja za namaz. Imaju se, pava Allahu, ta sredstva. Iz garaže do podruma, do neke druge garaže, parkiraj, uđi, uspostavi namaz koji ćete odgajati, a onda između namaza i zato između namaza boravak u mesu židu ribat na Allahovom putu. Znači nije ovaj, ne znaš šta je sad vrednije, sam namazi ili ovo između namaza. Namaz je stup dina i ne možeš bez toga. A i ovo iščekivanje, boravak u mesiđidu, odgojne halke, učenje iluma, čišćenje ove svoje duše. Ne zna šta je vrednije. A jedno drugo, jeli, <coughs> dopunjava. I u tome, i o tome se može, braćo, puno govoriti. Ali posjećam i sebe i vas da smo mi tu mokostiri. Mi smo tu zaista, znači, škrci. Mi smo tu, poslanik kada sam govori, znači kaže, najteži namazi. Inna asqala salataini ala munafiqin a salatil fajr wa salatil iša. Najteži namazi munacima. Nije rekao, neće oni tada doći. Nego oni prvo bore se za prvi sat. Jacija, sabah i jacija. A kod nas primijetili smo, evo baš na zapadu, nekako donekle se na jaciju dođe i uglavnom vidimo ljudi kad dolaze u ne znaju koji je svijet. Razumijem ja umor je. Ali, znači čovjek nema opravdanja. U Bosni je nekada davno bil u Mostaru, bila kožarska džamija. Znači ljudi shvatili da moraju klanjati u džematu kožari. I zato kožar smrdi. I oni su sebi napravili u sklopu te fabrike i, džamiju. Sad se švercuje sa tim kožicama, tako? To je jedan veliki biznis. Ti dadneš kožicu, neku sakpi, onda to ide na vakufsku banku, u posebne namjene i tako dalje. Prije se to sakupljalo, išlo u tu kožu i pravile se znači razne vrste ovaj kože i oblika i imali su svog imama koji radi u kožari Pa smrde jedni drugima, ali to ne primijete. Ali klanjaju u džematu. Namaz koji je jedino objašnjen u Kur'anu je salatul hauf. Namaz u strahu. On se klanja kako? u džematu. Da ne govorimo onda danas o ovakvim okolnostima koje mi imamo rahatluk. Ljeti imamo klimu, zimi imamo ovu ovaj, ovo grijanje, ugodnost. I zato ja često kažem, braći, osjećajte se u džamiji bolje nego u svojim kućama. Osjećajte se kao da niste šta kotči. To znači osjećajte se bolje. Jer ti sada skotči milion nekih problema bilo. valja se bor za darijski koče šalta sa Valja se, znači, djeca ko jeđuđ i među samo skaču pokuš. A ima ovdje servis da ti moraš, znači, večeri. Moraš ti često da napriši večeru. Jel tako? Moraš ovaj podnijeti ministru, znači vlade, ne, nisu utrošni poslova, kao sjeća na toku. Ministar vlade moraš podnijeti rapor. Pa znaš ti ovo, pa vidiš kopete koje su letle kroz vrata taj dan. Svaka traži čašu slatke vode. Ali džani kad dođeš, ha, znači osjetiš se kine, smireno. Jest da ne mereš ovaj sjest u kožnjak, A nije kožnjak dobar, znojiš se puno toga. Osjetiš šta je rahatluk i na trenutak, znači isključi se me kao da se onome svijetu. Pa zato treba bježati u mjesečide. Treba bježati Allahu. I Nižaba Hasan al-Basri kazao, mene moja braća posjećaj na Allaha. I vjerujte, ja sam sinoć stao da vazim braći u Salzburgu. U mi se, kaže, ako srednje uho. I stvarno me je bolilo. Ali me ufatilo nešto, imam osjećaj da, ja ne znam jesam tu ili nisam tu. Tegoba kakva teret neka gripa. Ja sad kontam, kuda iz nekog bureta se javljam ljudima. a kad se završilo predavanje, meni dobro. Da sam bio kod ja bi kuku, jer volimo se i maziti, a pogotovo ako imamo kome, jel tako? Pa vi smo onda neki žešći bolesnik, pa bi možda onda popio ono što treba i što ne treba, od pa ti neki lijeku otrovo se. A ja se svojom braćom sjedio i raspoložio. Evo i ovdje. Gledam ja moj meho jadnik preko 140, 150, pobjednik onaj vremena, ne znamo šta mu je s gumama, hoće li doći do ovdje. Nastra, na, znači, nahrani se strahova na kakvi ali dođeš među braću. Ja mogu sad dao vazu saba. Ovo je iz iskustva govorim, sa robima vazu sada, saha, taj nisam pregorio. kako, kako? Pogotovo sad sam zagluho, sad ja i ne znam šta pričam. Zato je draga braću, malo je opuštanja, ali zaista, znači, čovjek se u mesđidu osjeća bolje nego kod svoje kuće, jer ga praća njegova vjernici posjećaju na Allaha Đelešanu, a njegovoga čelja odvraća od Allaha Subhanahu wa ta'ala. Pogotovo u ovome vremenu gdje je materija postala, znači, preokupacija zaista u pravom smislu. I zbog toga ovaj, vidim ja dosta je braće ispušlo ovaj sisteme. Radiš, kao nisam mu dao da radi. Pa šta radiš? po kaj leži? Pa ako već ne radiš, ako si na socijali, ako si šta ja znam, ovaj služio da Arapi trguju Turci, neće na bauštalu, pa i ti ovdje sačuvaš svoju kišu, nije to zabranjeno, ali iskoristi vrijeme da učiš ovu vjeru i da se odgajaš. Jer, draga moja braćo, samo će kvalitet, zato je ta lut odmah na renge stavio svoj vojs. Mi danas kad nam dođe čovjek, odmah ga guramo prvi sat odmah ga smatramo evlijom i onda on kasnije kad ostane bez oba dva krila, kažem šta mu se desilo? Pa možda smo mu i mi pomogli da on nije prošao kroz renge kako treba i zato dolaze beduini kažu qaletil a'rabu amenna. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم Dolaze Arapi, Beduini, kaže i mi smo mumini, šta nama fali kao jebu peklu? I ostali, mi smo hama koji oni. Kur'an odmah reaguje. Ne, niste vi mu'mini. Vi ste tek islam primili. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Jer još potpun iman. Iman su deređati. Nije se znači poredao vašim srcima. Ali vi ste u, vi ste u tranziciji sada bujru, niko vam neće spriječiti ako dobra šta uradite, jel tako? I zbog toga, draga moja braćo, ako su trebale prve generacije, koje su puno prirodnije bile. Mi smo danas neprirodni. Neko nešto slaže. Mi odmah povjerujemo, tako? A neko nešto kaže, neki dokaz i mi kažemo, jesi ti siguran što govoriš? Pa je to, taj ne znam ovaj, kako da kaže ovaj, ne mogu da se ne slažem, ali, znaš, hajmo malo sad oko toga. Znači, poremećaj prirodnosti kod ljudi. I zato će doći, znači, Iblis, pred samrć svakom čovjeku. Da mu provjeri je li prirodan ili Pa će mu reći mut je hudijen, mut naslanijen, mut međusijen. Pa zato je Ahmed rekao riječ svom sinu Salihu. On mu viće, kaži la ilaha illallah, ovaj kaj neću. Kaže, babu, milion hadisa si prenio, šta se sa tobom dešava? Međutim, on se bori. Pa zašto ljudi na kraju uglavnom završi na ružan način illa men rahim Allah wa qalilun osim onima kojima se Allah smiluje, a to su pojedinci. Zato što šeitan je stručnjak. Želi da iskoristi taj zadnji moment i tu je propisan tauhid. Da ljudima posjećamo i na tauhid, <clears throat> da ih posjećamo na Allaha subhanahu wa ta'ala, da zapečate svoj život. Slušao sam šeha Halda ovoga što je dobio dvije, 15 godina u Saudiji, što fino priča, da bude u zatvoru. I govori o smrti, rekao sam, govorit ću o smrti. Ali nisam, ovaj, kad sam vidio da ste me čekali toliko dugo, kažu to je tabu tema, to tome se ne smije puno pričati. Ima srčani bolesnika. Pa ćemo ovako malo večeras biti optimistični, a prepušćimo to Abu temi Šeho Ademu i ostalima da ovaj, ispitaju, znači, ispitivačem imana Kur'ana i Sunneta, kad se smrt spomene, ima li rumenila u licu ili je žutilo. Mene kad je zabolilo uho tu noć, borio sam se od dva do četiri sa dvijema stvarima. Prvo sam sve postavio pitanje ako ja sad ogluhnem, kako ću vas ljudima? I broj dva, šta ako ja noćas umrem? Šta ću ja s svojim grijesima? I borio sam se dva sata i budem ova braća ulicu, izgleda malo prošlo mi, ja sam u tom bahutu malo zaspo. Zato da ga braću odgoj, odgoj i odgoj. Nije Đaga poslanik da sam rekao za olihnu djecu. Kaže, moru ebnaekom bis salati, hum bi sebi sinin. Naredite svoje djeci namaz, oni sedmoj godine, šta što naredite, on ništa razumije. Moraš nego ustaj. On ne zna koji je svijet, ustaj, abdesti se, Vodribuhum bil i udite u desetoj. Oferrekuhum fil mavađija. Sad dijete od deset godina. Meni kažu djeca, babu, ugasi bluetooth, ukrašće ti neko kredita sa telefona. Ja ne znam, evo sad mi zvoni telefon, dao, da se posluži, osam ti me u Ne znam ga ugasiti nekada. A pogledaj šta djeca radi od deset godina, daj ukras kredit. Znači, znaju sve petluke na kompjuteru. Jel tako? E, nije džaba poslanik kada je sada sam rekao i razdvojite ju posteljama. A meni je moj babora metli pričao kad, kad, se, kad su ga prvi put oženili. Kaže, ja sam bio kod ovaca, kod krava. I kažu, zovu me, zove ga babo, njegov sine, hajde kuće, želi smo se. Ja kaj ne znam da li bježu od kuće ili bježu Hoću da umrem od stida. Šta ću ja sad? Kako da se ponašam? A nije to bio neki islamije tada, vi znate, to je prije neki 70-ak, 60 godina. A ja nudim u jednoj zapadnoj zemlji dje, dječaku, nudimo čokoladu. Znamo me, mene nije plesno. ja to ne jedem. Nije mu neka marka, razumiješ, bila. A kamo li onda ovaj, ove ostale, jeli, jeli stvari? Pa zato od, odgajati, uspostaviti, draga moja braćo, namaz, sa svojom djecom. I zato Kur'an izdaje naredbu u kojoj nema ono, znaš, nekakvog ubiljavanja. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا نَحْنُ نَرْزُقُكَ لا نسألك rizqa, nahnu narzukuke wal akibatu li takva. Naredi svojoj čeljadi namaz. Nema tu, znaš, la kraha fi din. Nema prisle u vjeru, šta ćeš, on neće, šta ću ja sada? Moraš narediti. Ali ti, ako ga zapustiš, pa on, putneš ga u 17. i 18. godini, pokušava postrojiti, gotovo. To je, znači, nepokorni vojnik. Zato kreni sa njim, odmari nogu i ustraj u tome. I ne ti tamo kaže Allah Želešanu, mi tebe za napaku, mi ćemo ti je dati. Uglavnom je razlog, znaš, ja ne mogu ja, ja nemam vremena. Rad se mora, to je farz. Tako ljudi pričaju. I s druge strane, draga moja braćo, horizontala, tako mi Allah, ja sam ubijeđen da ovaj narod čeka. Moj hađija u Švicarskoj, vidim ja nešto se on otima s nekom babom, baba njega nije razumila. Hoće on da ponese babi teret. Pričao ja ono kako je Muhammed Ali Selam, sallallahu alaihi veseleme, u tijeku velike propagande ponio teret jednoj starici. I ona rekla, sine, ne znam ti ja plaho ništa kazat, ali ima jedan čovjek u Mek Pazga se. Zove se Muhammed. Pa kaže, nero, ja sam Muhammed. Kaže, la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Pade sva propaganda. Ja dođem ovako neka sjela, vidim braća ono, ne mogu da se nasmiju, neko im je ovaj, e, žao im plaho mene. Sjedim sa njima pola sata, razgalim fino. Pa kaže ovaj, pa ti si onaj bila, Ne kao poludio. <laughs> Tako došlo. I sad ta ta švicarka, ona je mislila da je hađa lopo, da očima od taj teret, jer on ne zna njoj objasniti. I sad on je njoj ponio, ide sa njom, Nera ima koliko ono, 90? 90, 90 okrugli godina, ali ide ona, kupuje sebi namirnice. Nikoga ona nema. I na kraju hoće ona da dadne hađi na Ona se izgubila živa, jadna. Ko je taj čovjek došao, ne zna li priča taj jezik, hoće da joj pomogne. Možeš biti šta je joj sve kroz glavu proletilo. Čuko je ne mere pomoć, sve kad ona, znači, naučila pašći jezik, opet on ne mere noske. nema čime. Njena djeca, pa ona i nema djece, ona ne zna, ona ne zna čija je ona. Kažu u Francuskoj, Francuz, sin mu našao djevojku, koja se ženi, je babo, hajde vidiš, sviđa se teba? to ne, ne pitaju ga, ono, taj neki bio malo, malo prirodan. Doveo i kad je on vidio tu djevojku, prepoznao je da je njegova čerka, taj otac. Pa je rekao, nije ona za tebe. Pa ovaj našao drugu, on je opet prepoznao, kaj, nije za tebe. Našao treću, kaj, sine, nije ni ova za tebe. I onda je mater i požali se, kaj, majku, ovo naš otac, on nije baš dobro. Ja kako god nađem djevoj, kad ja ispoštovanja, da on upozna, da ovo, donov, ono, on sve kaže, nije to kaj za tebe, nije za tebe. Kaj sine, šta se zateklo toliko? Nije on tvoj otac. <laughs> Šta ti skidaš? Nije on tvoj otac, nemoj se trčavati sati. Eto, to je društvo u kojem je, znači, mi živimo. I zbog toga mi moramo sada biti je na Allahu te bareke od Pogotovo vidi mašallah, arapski vam dobro ide, niko ništa ne razumije. Dođeš u džemat, bio u jednom mjestu, sto Arapa, fini, mašallah, al brat sa njim gut, ovaj. Znači, moramo, pošto već znate ove jezike, ti moraš svaki dan, nije sve u priču, pravu ali znači moraš ciljano, ne spontano. Ko što neko ciljano kaže danas je džuma, ja se znači moram obratiti ljudima, moram se pripremiti za to i moram im udariti temu koja je aktuelna. Ne Efendija u jednoj dolini, a džemat u drugoj, nego da bude aktuelna. E tako i ti snije to. Moraš svaki dan kazati danas obilazim ili danas ću posebno se znači skoncentrati na određenu osobu i govoriti da li djelom, da li riječima, da li lijepim gestovima, da li znači tim amelatima, ovaj, sradnjom kako je Allah zapovidio i njegov poslanik ali salatu wasalam da bi ono što smo na početku kazali gledali svojim očima kako ljudi ulaze u Allahu vjeru u skupinom kažu kada je Musa bin Umeir otišao u Medinu kao i zaslani poslanika ali salatu prvi ambasador Islama u Medini, nije zanočio da u svakoj kući neko nije Islam primio. Pa hajde da kažemo da je to bilo tri km, dva kilometra, kilometar kvadratni. neke to bilo, znači, neke je bilo 100 kuća tada u Medini. Pa u svakoj kući je preboravio po 5 minuta ili po 5 minuta s nekim govorio. 100 puta 5 koliko je? Znači, je li on mogao jel on, mogao, znači, logički ikako imati vremena za to? E, ovo nam govori, draga moja braćo, da smo vi svi ambasadori ovoga dina. I nemojte čekati, nije to, znači, obaveza samo nekakvih učenjaka, da i ja ljudi od nekakvog znanja. Možda ti i sigurno ti koji živiš ovdje puno možeš više uraditi nego ja. Zato što si već, zašto je Pogel uspjeva i puno ljudi prima islam? Zato što on zna bit njemačkog društva. Znači, zna šta je kod ti ljudi, znači, šta oni ono što naš narod kaže kuburaju? Šta je im je preokupacija? I navodi im, znači, to njihovo, on kad vazi, nema tu nekog baza u smislu da je to sad neki naučni vazi, onovo ovo ili ono, ali naučni vazi nije za obične mase. Da navodim jedan primjer, kaže, čovjek i žena, ta javna dava koliko je bitna. <clears throat> Jer se sada muslimani hoće prikazati, čim nas malo ovako vide, neki teroristi, ovakvi, onakvi, pa mi moramo svoju tu, znači, propagandu koja je protiv nas usmjerena, obarati svojim moralnim vrijednostima. Kaže čovjek i žena se u parku svađaju. I ljudi se polako kaže, ovaj, tu približavaju, i što šta onaj tjedan je tamo, kolan i je na ženu, što nije našao nekog boksera, što nije, ovo, ali on šuti, a žena, pošto ženske države ovdje, i ženska prava, ona samo melje, melje, melje, on šuti. I onda narod se skupio, sluša jednu drugu stranu, kaže, pa dobro, taj dokaz, evo ljudi ovdje, reci šta sam ti radio. I onda se ljudi kažu, podijele dva tabora, tako je. Ljudi se podijele dva tabora, no ne bi kao, čekaj, čekaj, izgleda ona ova izašla iz svoje prirode. E, tako i mi. Narod sad priča svašta. Mi moramo, a imamo šta i ponuditi. I zato smo, znači, ovaj, dobili poseban stepen kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da smo odabran ummet. Kuntum hajre ummetin nas. Zato što smo mi, znači, izašli ljudima. Pomiješali se sa ljudima to ne znači da smijemo za na svoji, znači, nadadija i svoji osnova i temelja ustupiti. Ali s druge strane, ako smo mi jaki, imamo šta ponuditi. Ne smije nas, inšala, sikirat ništa. Imamo, znači, gdje se dopunjavamo svakodnevno, a to je pet vakat namaza i taj, znači, ovaj, vertikalni dio, ali izlazimo puni baterija i pozivamo taj narod i zato ćemo, draga moja braću, imati veliku nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Na ome svijetu će nas Allah uzdići. I to je najbolja vazifa i tu nema, nikad neće biti tu ljudi na birovu. Znači, nikad tu neće biti ljudi koji nema, nećemo im moći naći radno mjesto. Tu treba svi kalibera ljudi. I to je najveća vazifa i najljepša. I Kur'an to posebno ističe. Omen ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ko to ljepše zna progovoriti osim onoga koji poziva Allah. To je najbolji govor. Tome se govoru znači daje za pravo. Znači da mi budemo ti koji ćemo znači krenuti. Evo na Dunjaluku vidjeli ste čim primijetimo da ima neki popust 50%. I ne treba ti neka mašina tamo. Vuče se zaba, džaba. I vidio sam našim kućama sada. Umjesto da musliman sve naprije se sečije okolo. Da poviš glave gore stavi neke rafe da može i pod stalinu. I čitabe, i filđane, i ovo i ono. On se zatrpa jednih mora poprije koga svoj kući izlazi. I malo, malo pa se udari za onaj stol, pa se udari regal. Pa nabije žulj od mašinu, ovu od mašinu, onu. Da sebi olakša s te strane, ako hoće to da ima nekakav ambijent. I dalje čovjek se na tom krevetu koji je odignut i tako dalje tim trostirima doslovno umara. Ti možeš lijepo sjediti se, možeš lijepo ono, mutekijen biti da se nasloniš, ne možeš. Pa kaže, zato mi moramo izaći ovome narodu, ovaj narod pozivati svojim, znači, govorom i to je velika vazifa, a evo kaže, kada na dunjalu vidimo nešto da je jeftino, kupujemo, iako nam ne treba. A zamislite onda <clears throat> da nam neko kaže, znaš šta, osutra ti je plata za 700 puta veća. je bilo ljudi, rekli, ja to ne mogu podnijeti. Ja, taj da radim, to bismiletom, ne mogu to podnijeti. A Allah nudi više od toga. Kome on subhanahu wa ta'ala hoće. I zato kaže poslanik ali salatu u stranu svojim hadisu završiti, kaže ja Ali, leo jehdi Allahu bike ređunan wahida, hajru leke min ni'am. O Alija, da Allah tvojim sebebom samo jednog čovjeka uputi, bolje ti je od crvenih deva. To su najbolje deve u arabskom svijetu. 99 je za klanje, ova je za jahanje. Ti vidiš auta, je tako, ovaj, idu putem razna, Znači, međutim, šta je lađe na put? Mercedes, jel tako? Ne faleći im vjere i zakona. Ali Mercedes, sad znam da teko kaže, dobit ćeš nov Mercedes. Ja sam skoro, braću, ljetos iz Novog pazara došao do Podgorice za nešto manje od 3 sata s tim novih Mercedes. Jer me objedio ovaj brat što živi u Švedskoj, kaže ne boj se, on se rita nekad. Po pola metra bježi od auta kad mu se auto približi ovaj, troši 27 litara benzina. Znači, da bi ga je brat dao hedije, ja bi plakao, znači, ko nikad. Mogao bi ga samo, znači, paliti na dva bajrama, jel? Ali, brat kaže, hoću te ja vozim za Allahovu pomoć. I e sad zamisli to Mercedesa, mi bi njemu gradili plin, jel tako ne? se sašao. Ali se da kaže, pa sam ovo ti je, znači sam ti u švabu malo pripakuje. Sad je malo fino, znaš, evo ti malo pijet pogel, evo ti malo ovaj, evo ti mogu ti ja nešto kazat, živ bio, ti ješ umrijet, Merkelova i ti ćeš umrijeti, pokaj se, stavi nikab, umri kao musliman. I ona kaže, stvarno nisam tako konkretno davo nikada čula. I ne kaže, e Bojro, evo, ključevi, ovo je tvoj, ne 29 litara nego šta, plin, ima neku, šta ja znam, sunčevu energiju ide i tako dalje. Znači, mi biste ubili sve, taki bi, znači, ne bi, no mi bi, svako bi od nas još dovo sto ljudi, ne bi nas više ni pitao niko. Aj, odradi ovo za mene, znači ja, feliz ti On bi to prodavao imao bi znači para za sebe, jel tako? Tako vi rado vidite ovu braću do sa zapada, jel tako? Ti pogađaš, on radi za sebe. Nije to zabranjeno, ali znači jer ti si svoj ovaj, svoje iskustvo ovdje puno platio. Zato kažem, draga moja braćo, mi se zaista moramo angažirati. Pogotovo mi dole i na Balkanu. Mi moramo znači znati da Beograd, Zagreb su prepušteni. Taj narod niko ne poziva. Neki sam dan dole u Podgorici imao tribinu i prilazi mi srpkinja koja prima islam. Kaže, Efendija, moram ti spričat, ja sam neke ajete sanjala. Ako živa bila, hajde ti sjedi, <clears throat> da budeš raspoložena, pa to na papir. Može to bude nekome ibret i pouka. I da se mnogi ljudi na taj način, jel tako, ovaj, vrate islamu. Jer razni su vidovi, kažu su uzao zadijski i upalio neku. Taravija se. Prvo ljudi tava, hiljade, hiljada ljudi, ništa njemu nije jasno. Kad je nešto odjednom zagalami od ozgo i kanec uči. Kad je sve stade, izađe jedan čovjek, okrenu se ovako prema ljudima, nešto im naredi, kaj, kakav je ovo tiranin? Kaže, ništa radi od ljudi, ne da da ljudi ono šetaju kako oni hoće. I kaže, okrenuo se i kaže, Allahu Akbar, Nije rekao, on je najveći. Nego je priznao da je Allah najveći. Ima dobro francuskom. To mu bio u sebe prihata njegov islam. Kad je vidio šta može kako u islamu je red. I zato kažem, draga moja vi nismo odgovorni. Eto kažete, mi smo na zapadu, a složili se islamski učenjaci da čovjek ne smije na zapadu biti osim pod određenim uvjetima. Pa meni bi donekle, kad bi još naučio vjerske, dozvoljno biti ovdje biti. Jel tako? Ovaj. Znači, ako hoćeš da opravdaš na neki način svoj boravak ovdje, onda budi daje na Allahovom putu. I zato Allah za što suri Yasin kaže وَجَاءَ مِنْ أَقْسَلْ مَدِينَةِ رَجُلُ neki čovjek nema ni imena ni prezimena, nije nam poznato. Znači, nebitan je taj čovjek. Ali on je došao s kraja grada. Nije on rekao, goće, šta mene briga oni daje, oni poslanici i tako dalje. Ja imam svoje posla. Nego je on dotrčao s kraja grada i kaže, ja kao mi, i tebi on mursalin, o narode moj, gde sve ove poslanike? I tebi umela jeselukom ežavohom muhtedun. Sve ove ljude ne traže oni ni u koperti, ni na kraju mjeseca, ništa od vas ne traži. A upućeni su. Jer danas uglavnom kad te neko zove, znači, znaš na kraju da će to se dobro mora platiti. Jer ovo sad ne smiješ umjeti, nemaš najmanje dobru kravu ili ušteđeni je dvije hiljade, jel tako, ne smiješ umrijeti, jer imaju dažbine. Ne moraš, evo, pa i tako, ljudi, uglavnom, znači, ovaj, svi odu na onaj, svi zaduženi državu, zadužena plaća neku kiriju za onu malu, znači, kutnicu što se ga spržu na Dunjaluku, prije džehennema, i zato se mora platiti kirija. Ko što bi bijen, zato kaže, čovjek došao, poziva, i bio ubijen zbog toga, ali je bio i džennetom nagrađen. I zato, ga moje braćo, budimo oni koji vode računa o sebi i znajte da je ovo dug put. Vjerujte mi, ja često kad pogledam kakve su zablude, znači prvo se čovjek prepadne za sebe. I ovo je samo Zalike fadlullahi yu'tihi meješa. Ovo je samo Allahova dobrota prema nama. I Allah je daje kome on hoće. ja sam sad sjedio sa mladićem koji je bio u rovu tri godine. Muđaj bio na Allahovom putu drdi mu duhan iz Da ga ne znam, nikad ga ne bi mogao prepoznat. Šta se sa njim desilo? Kamo sreće da je ovo enadruva hukma lehu, da je ovo pojedinačni slučaj, jel tako? Ali mi vidimo u umetu da su često se zna da velike ličnosti padnu. I zbog toga ovo je maraton. Toga ako ne budemo konstantno radili na sebi, molili Allaha subhanahu wa ta'ala i bavili se s onim što Allah voli, da će nam Allah Đelešanu dati uputu i ustabiliti nas na ovome putu. Molim Allah te bareke od da obilno nagradi za ovako zaista jedno lijepo, znači jedan lijep prijatelj. Znamo da smo zakasnili, ali tješte se, ja sam jednom u Danskoj zakasnio dva i pol sata na džumu. I kad sam ušao u džamiju, kad smo ljudi vidjeli, piše im ovdje, poješćemo te, završiš. Ja sad trebam dati ljudima držati hudbu, ja sam njima održao hudbu, a tu dolaze ovi doktori su dolaze prije. I mene čovjek samo kad sam završio hudbu, kaže, šta si ti završio? Pa ja sad izvući. Kaže, ja sam završio za muslimana, ako to paše, evo, sebe. ako ne paše, kaj je dobro. on njemu valjda bilo fino, šta ja znam. Zato kaže, Allah da sagradi, draga moje braću, nama je velika čast da vas vidimo i vi ste nama u stvari vas. Jer mi čovjeka šuti, on se ne praznio tako? a čovjek kad priča uglavnom znači prazni se. Pa se mi kasnije punimo za Allahu pomoć zato što se sjećamo ti lijepi lica i tog nura i to nam bude znači jačanje naše duhovne energije da nismo alhamdulillah sami i da ova stvar ide i da ova karavana ide i da ne može niko je zaustaviti za Allahu te bareke u tala pored toga što zrče telefoni, ne daj mu, drži ga, ometi ga, tako dalje, sad sam naratio kod jednog šehova, da ga samo pitam jednu informaciju. Vjerovao sam 90% da je laž i bila je laž. Rekao sam šeh, je istina da je to i to? Kaže, tako na Allah Pogledajte koliko su ljudi, koliko danas ljudi lažu, a bucaju se u prsa kako su veliki muslimani. Zato mi trebamo zaista provjeravati i nije džaba Allah jednog od ashaba nazvao da je griješnik opasnik zato što je pogrešno zaključio. Ako liješ krokodilske suze za neki, upali auto pa dođi, možda ćeš ti biti u pravu da se ubijediš da je neko zalutao, onda imaš obavez da ga pozivaš. ako ti je, ako ti je, znači, nešto taj insan nanio kakav zulu, tuži ga bilo kakvom kadine, krene proces. Ako hoćeš mu u pomirenje, pa moraš dati svoj, znači, korak pozitivnog, pozitivan krenuti naprijed i onda će biti, znači, bolje svima nama. Zato molim Allaha tabareke wa da osobinu nagradi i da ako da budemo u prilici da se često viđamo i da zajednički nosimo ovu baklju Islama, ću Allaha tabareke wa da ubrza pobjedu Islama na svim nivoima, činite dove da se sruši, znači, taj Gajr Mubarek, zaista, draga moja braćo, jer to, to ima svoje, inšallah, velike pozadine pozitivne. Znate da naša braća u Gazi nemaju čistog zraka, a kamoli have, a sve je ta država kriva. Zato se zabrne od ovaj, stikiraju se plaho, što se nekom je tamo ljulja, ljulja stolica. Zato budimo sa tom našom braćom u domama. Možemo se slagati ili ne slagati oko metode koje oni koriste i tako dalje. To je sad drugo pitanje. Ali molimo Allah te bareke ta'ala da sklone zulumčare i da dođu znači na čelo pravedni ljudi da bi da bolje bilo. I zato kad se Abdullah, kad se Omar Ibn Abdulaziz popio na mimbar i opet da imam citiraju taj ajet, odmah je progovorio Kur'anom Inna Allahe je'muru bil adli Allah ređuje pravedno se postupa i da se dobročinstvo čini. I zato je Allah dao pravednost i blagostanje u njegovo vrijeme da je pšenica jedno zrno izgledao kao danas zrno grana. Zato mi čineći nered ili neko čini nered, pa vidimo šta je posljedica toga. A neko čini red na zemlji, pa mu Allah te bare u otvori. بريتشته إسرائيل إسا دمي أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير على حسن الاتباع وعدا جمال الشعب وانه حنين او مثل من كبر وشرع يدينا يا طير غني الفرح بحلات تلاحين